слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. У апейкі была загана, якую ён ведаў у сабе і якую стараўся стрымліваць. Ён вельмі любіў тлумачальныя падрабязныя гутаркі пра мовы. Схільнасць гэтая разгарнулась у ім асабліва з той пары, калі яна выпала на долю яму стаць чырвонаармейскім агітатарам, адным з першых пачынаць новы ў родных мясцінах. Чалавек дапытлівы, адукаваны сваёй цікаўнасцю і газетамі, Апейка звычайна ахвотна дзяліўся тым, што ведаў, цешыўся той сілаю, якую чуў у сваіх ведах і ўменне ўздзейнічаць на людзей. Але і тады, і асабліва пазней, калі ён стаў валасным раённым кіраўніком, Апейка уведаў і тое, што ўсякае слово мае сваю цану, што яно тым даражэй, чым больш у ім вагі. Вялікі жыццёвы вопыт вучыў, што каму каму, а яго амаль заўсёдным слухачам сялянам патрэбна нязменная канкрэтнасць, дзелавітасць і яснасць. «Ёсць ужо нямала машын», – дзелавіта сказаў апейка. «Добрых машын». У хіскім чырвоным святле ад агню апейка стаў расказваць, якія машыны бачыў ён нядаўна ў Мінску. Яны спецыяльна выпушчаныя для сялян. Вось, напрыклад, паказывалі ў рабоце конную касілку. Няхітрая нібы рэч, а як лёгка працаваць на ёй – кіруй адно са зручнага сядзення, слухай толькі, як бегаюць, чыкаюць спрытныя зубы ножыкі, падразаючы траву. А ці не прынада тыя конныя граблі? Сядзі адно, ды да пацягвай сабе ручку пружыністай жалезнай граблі вілы, самі будуць кідаць заду летня цэлыя копы. Касілкі граблі пакуль што тут не ўсюды можна упусціць, але багата дзе яны могуць рабіць, сказаў апейка. А малатарня трактарная, якая пабачылі б, о, грамадзіна, як прыпецкі параход, гумно добрае снапоў змалоціць і не агледзіся. Ну, а машына, што капае бульбу, ёсць і такая, бульба-капалка называецца, дык гэта проста такі цуд, іншага і не скажаш. Цуд-то цуд, ды грошай пут, першая вярнула людзей на зямлю сарока апейка зноў кінулася на ўвагу. Дзяцел, у вачах якога толькі што праз недавер'е прабівалася захапленне, кіўнуў згодна. Правільна кажа цётка сарока. Пут не пут, а сёе тое каштуе. Апейка не спрачаўся. Адзін бядняк не купіць. Вось-вось я і кажу. Дзяцел цяпер не кіўнуў, вачыма, якія неяк павастрэлі, а чакаў, пільнаваў, што будзе далей. «Вось у тым і фокус!» – зноў страла тётка Сарока. «Адзін тут не разгонішся!» «А на што вам адной такія машыны, тётка?» – перабіў Міканор і здзівлена зірнуў на Сароку апейка, каторым з іх сяла цэлага небагата. «Усё калякціў, калякціў!» – прарэзліва са злосцю ачаяму варвалася куліна Чарнушкава. У момант цішыні і увагі – Як бы не было, зноў гаманілі запалена без ладу даказвалі апейку міканору і хоню і адзін аднаму, які калякціў, калі адзін адно, а другі нібыта другое. Это ж калі б усе адно цягнулі. Адзін спіць, а другі ў носе круціць пальцы маты перарывайся, працуй. Зямлю аддай гаспадарку, уплёў у гоман сваё дзяцел. Гэта было яго набалелае, нават нібы злосная. Гаспадарка таму, у которага плюнуў з абурэннем міканор ледзь апаўгоман. Палоска, як лаптем стаць. А конь здыхляціна, ад рэжым крычым бы палацы прападаюць. Здыхляціна не здыхляціна, а свая. Васіль дзяцел бы яго абразілі не першы раз, здавалася, гатоў быў схапіць міканора з загрудкі. Людскі гоман, ухваліў дзятла. Апейка падтрымаў разважна немеканора, дзятла і іншых. Багатаму жаль карабля, а беднаму кашаля. От праўда, заківалі, загаманілі вакол агню. Васіль дзяцел упяў у апейку няцямны гарачы позірк і раптам апаў гневам, пасвятлеў. Апейка, перачакаў шуму хвалы, помаўчаў трошкі, чуючы зноў на сябе агульную вагу, і як бы падумаў. А толькі і за кашель трымацца лішне не трэба. Калі, скажам, карабель, выменіць можна. Дык калі ж знаць гэта добра, або выгадаеш, або без нічога астанешся, сказаў нехта. І кашаля не будзе, дакладна выказаў трывогу Васіль Дзяцел. Не прагадаеце, спакойную пэўненасць яго заўважыў апейка. Багата яна яго бянтэжыла. От ты казаў ужо машыны. Гэта адно, тут усё ясна. Палучыце крэдыт, возьмеце машыны, а другое гэта зямля. Якая она ў вас не вам казаць, балота да і пясочак найбольш. Ніхто словам не запярэчыў. Той кіўнуў сумна, згодна, той уздыхнуў Ураджай, самі знаеце, які ўраджай на зямлі нашай. Вядомы, бывае таго не сабярэш, што кінеш у зямельку такую. А яна ўжо не такая безнадзейная, як здаецца. І ад яе дабіцца можна нечага, калі падступіцца як трэба, сучасна. Да зямлі таксама самі знайце падыход трэба ўмелы, трэба ўгнаення, багатай рознага, Угнаенне, знаеце, колькі получаюць ужо на такой зямлі у калгасах. Людзі верылі і не верылі, але слухалі так, што набываць забывалі пра ўтому і пра ноч і пра час сну. Цемра то насядала на самае вогнішча, то адскоквала так, што відно было блізка нерухомае, бы зачараванае галлё дуба. З цемры выпаўз нечы конь, стаў выцягнуўшы храпу, глядзеў на агонь, як бы таксама слухаў. Васілій не адзін ён дзіву даваўся, адкуль столькі ведаў гэты юравіцкі госць. І колькі дзе зямля родзіць, і не толькі ў нас, а і на Украіне, у некай Галандыі нават, і чаго не дастае глебі, якія багацце тоецца ў гіблым гэтым балоце, з якога пакуль адна толькі карысць, хвароба малярыя. Нібы свет цэлы сышоўся сюды, к дамецікаву агню. Сотні калгасаў былі навокал, тысячы людзей нібы стаялі, глядзелі на іх, чакалі іх адвагі і звалі за сабою. Як гаварыў апейка па ўсёй краіне стараліся для сялян. Менавіта для калгасаў працавалі заводы, рабілі трактары, малатаркі, велкі, рыхтавалі ўгнаенне, і ўсюды ў кожным сяле па ўсёй зямлі шырокай людзі трывожыліся, думалі пра калгасы, будавалі іх, абагульнялі скаціну, маёмасць, злучалі ў вялікія палі цесныя палоскі, пераварочвалі межы, разам ішлі ваяваць з векавечнай сялянскай бядою. Пра ўсё гэта гаварыў апейка. толькі ў арцелі, у вялікай на ўсё сяло сям'і наш ратунак, працягваў ён. Толькі так збудзем злыбяду, нішчымніцу і галечу, даб'ёмся такога, што будзе хлеб на стале, ды да які хлеб будзе. І самі і дзеці адзенемся як людзі, лягчэй рабіць станем, а іначай не выб'ёмся толькі так, разам усе, арцеллю, калгасам. Апейка, пейка спасцярожліва з-пад броў зірнуў на аднаго, на другога. Людзі яшчэ нібы слухалі, нібы чакалі яшчэ чагосьці. Позірк яго сустрэўся зноў з васілёвым, той нелагодна адвёў вочы. Меканор першы адгукнуўся. Адным словам абстаноўка ясная, народ па ўсяму савецкаму саюзу пайшоў у у калгасы. Значыцца, і нам, куранёўцам, пара па таму ж маршруту. Э, адразу, крыкнула тётка сарока насмешліва. Андрэй Руды з важным выглядам павучальна запярэчыў Міканору. Ну, і это не так проста. Усю Расію фактычаскі на новыя рэйкі пераставіць трэба. Ай, Расію то пераставіць, звонка заявіў Хоня. А вот те курані павярнуць удасца, ось это няясна. Няма тут нічога смешнага, зазначыў яму Васіль дзяцел. Увесь народ рушыў, зразумеў, дзе яго ратунак і рваўся ў бой міканор, а мы бачыць нічога не хочам, не хочам, хаця кожнаму, кожнаму з нас, ляпому, відна, дзе ўся наша выгада, а яна ў калгасе. Апейка адчуў, цішыня зрабілася насцярожаную. Людзі неспакойна заварушыліся, хавалі позіркі, мужчыны сталі мацней дыміць папяросамі. Васіль дзяцел хмурна кусаў травінку, унураны і непадступны. Адганяючы неспакой, як бы стараючыся зноў вярнуцца на вышыню адукаванага перадавога чалавека, Андрэй руды філасофскі згадаў: Это яшчэ Карл Маркс вучыў: Пралетарам няма чаго цяраць, а набудуць яны цэлы свет. Карп твой карп, тут адно, а там другое перарвала яго цётка сарока. Рудому не далі выкрыць неадукаванасць сарокі, завіравала зноў гамонка. «Дак ідзі, набувай, а мы пасядзім, паглядзім, як яно будзе!» вылучыў апейка нацяты Васілёў голас. «Ну і сядзі, а за другіх не кажы!» напаў нібы загадаў яму Міканор. «А я за сябе гавару!» не паддаўся яму Васіль дзяцел. «Кожна ж сам знае, што яму рабіць!» Моцны арашок, мімаволі падумаў апейка пра Васіля, бачачы, якой упартасцю гараць яго вочы. Калі выгаварыліся, Меканур зноў кінуўся ў атаку, заклікаць не адрывацца ад усяго народа, арганізаваць калгас у куранях, але яго ўжо амаль не слухалі ніхто. Тыя, што былі ззаду, пачалі ціха і хутка хавацца ў цемры, патрошкі разыходзяцца. Нібыта ігнат перабіў міканора, нагадаў, што час позні, а цётка сарока дадала, што пра такую важную справу цяпер і гаварыць няма чаго. Іх дружна падтрымалі, і міканору бачылі ўсе не было нічога іншага, як сесці ні з чым. Але міканор не сеў. Неўвага людская яго не толькі не астудзіла, а запаліла яшчэ больш адужваючы гоман наперакор тым, што хацелі так сабе разысціся ў рэзаў. Дык я заяўляю, што хваціць ужо нам стаяць у баку, што сённяшняга дня калгас быў і ў куранях. І хто сягоння гатоў уступіць у калгас, няхай тут застанецца і запішацца, А той, хто не хоча, хто міканораў запал прагнуў нейкіх асаблівых моцных слоў. Дык вось, хто проціў народа і мерапрыемстваў савецкай улады, можа ісці дадому, можа ісці спаць. Ён тут жа сама чуў, што перагнуў, пагарачыўся лішне, але не паказаў нікому гэтага. Усе маглі бачыць, ён казаў тое, што трэба, якраз так, як трэба. Гэтых людзей праб'еш хіба інакш, далікатнымі гарадскімі слоўцамі. Але людзей не прабіла. І Меканорова прамова, не зважаючы на тое, што ў яго словах ды ў самой яго постаці была яўная пагроза, большасць тых, што сядзелі яшчэ вакол, сталі дружна разыходзіцца, як бы атрымалі адно дазвол. Надзеў кепку Андрэй Руды – Але не ўтрываў падчумок некалькіх куранёўцаў зазначыў меканору, што пагражаць народу фактычна неправільна. Меканор заўважыў між іх ціхага, давольнага Андрэевай за ўвагай старога глушака і ўзлаваўся. Дядька, хваціць ужо вашай балбатні або пішыцеся з намі, або ідзіце ўжо з дарогі, ідзіце спаць. Я-то пайду, але это так сказаць не па-бальшавіцкаму. Андрэй хутка, але хадою пераможцы падаўся за дзядзькамі. Ужо ў цемры ён зноў загаварыў да з дзядзькоў, да і міканор не, не змог разабраць нічога. Цётка сарока яшчэ раз хацела ўпэўніцца ад апейкі, што заганяць у калгасы сілаю не будуць. За сарокай сышоў у цемру і Васіль дзяцел, які сачыў за ўсім трохі зводдалі, недаверлівы, пільны і ўстрывожаныя. Нарэшце засталіся каля агню шэсць гаспадароў: Хоня, Алёша, зайчык, грыбок, Меканораў бацька, хведар. Ды да некалькі цікаўных жанок між іх асабліва ўпадала ў вочы нейкая ўрачыстая вінаватая зайчыха з малым на руках. Меканорова матка глядзела з вечнай трывогай, і спакойная пастава сястры хведаравай жонкі Меканору была як уцеха. цеха. Спачатку ўсе больш маўчалі. Было нешта новае ў тым, што чулі адзін да аднаго. Была нейкая дзіўная нязвычная паразумеласць, нават блізкасць, было штосьці адзін да аднаго такое быццам яны амаль сваякі ўжо, браты і сёстры быццам. І вось гэтая блізкасць чулася мацней ад таго, што з вясёлымі надзеямі лез у думкі ў душу клопат, які ў некаторых станавіўся проста такі трывожнасцю, як яно там будзе, пазней, што выйдзе з усяго гэтага, якое пачынаецца тут парнай душнай гэтай ноччу. Недарымна такі задуменны сядзеў крывых ведар, аж цяперашы выслязганую мыліцу, недарэмна так сціснуты былі бяскроўныя губы ў зайчыхі, Дый зайчык быў не такі вясёлы, як заўсёды, і як хацеў здавацца. Ні аднаму з іх чулася цвярозая. Іх, якія тут засталіся як сваякі быццам было вельмі шмала. На пальцах адной рукі палічыць летняе ўсё сяло было не каля агню, не з імі. Каля меканора сядзелі ўсе, асабліва яго тачыла тое, што столькі людзей не слухалася яго, як бы не верыла яго шчырасці. То зайчыху і даміціху самога даметіка трывожыла, што з тых, якія нібы сачылі з цемры, цяпер не ўсе глядзелі зачліва, нават не з простай суседскай цікаўнасцю. Былі сярод іх такія ведалі яны, хто кляў іх нема, хто скакаў бы з радасці, каб іх перуном спапяліла, каб ветрам развеяла, як заразу. Небагата, нібы падумаў апейка, абводзячы ўсіх такімі вачыма, як бы хацеў пабачыць, хто чаго тут варты. «З нашым народам хіба зробіш што?» Не стаў таіць Міканор расчараванні і нават злосці. «Гаворыш, усё адно як не людзям жывым, а ценям у лесе. Ды да пні, здаецца, угаварыць уже можна было б за гэты час». «І это праўда», – падтрымаў ахвочы яго зайчык. «Сем разоў напужаюцца перад тым, як асмеліцца. Ну, ось такі народ». Бо і не так сабе это, Меканорова маці не ўхваліла зайчыкавай весялосці. Не абы што. Это ж пабурыць, усё адразу пабурыць дашчэ самому сваёй згодай. Гэта не абы што. Нічога, як бы давольна ўсім, як бы іншага і чакаць не было чаго сказаў апейка. На адзін вечар можа быць і нямала. Ён павёў вачыма на меканоры яшчэ на аднаго, двух усміхнуўся і дадаў. І важна, што не одно, кольки солдат, а якія солдаты. Якость важна человеческая, вот что. Тут же твердые, надейные, кожный из вас. Надейные, подтрымал Хоня, кожный десятигодный. Кульгавых ведер, что обдымал усю свою мылицу, отгукнулся. Это все одно, як разведка. Немало ей, бо немало, выскочил зайчик. Уся хітрасць браточкі, як лічыць трэба. Калі толькі гаспадароў, то і праўда не густа. А калі ўсіх з дзецьмі, з маімі дыхоневымі, паўсяла не меней будзе. Хоня зарагатаў гэта праўда, так і будзе. Хваціць уже спыніў усмешкі меканорства, у якога не сыходзіла хлоп клопатнасць. Не ранні час. Уставаць скора трэба будзе. Пра дзела давайце падумаем, з чаго і як пачынаць калгас будзем. Зразу ж не сакрэт. Або гульняць, скаціну, інвентар трэба. Дак куды зводзіць, ставіць усё будзем, трэба вырашыць. Трэба выбраць лепшыя хлявы для кароў, для коней, павіці, для калёс. Я тут падумаў ужо намеціў, так давайце памяркуем, мо пастановім, нешта вырашым – А як з курамі не сказана, перабіла яго раптам грыбчыха. Курэя ставіць трэба гаспадарам. І курэй, і другую, усякую жыўнасць будзем абагульняць, спакойна цвёрда заявіў Меканор, але вярнуцца да ранейшай гаворкі яму не ўдалося. Выбухнуў бязладны гароч гарачы жаночы гоман. У гоман гэты ўчапілася некалькі мужчын. Гоман сціх толькі тады, калі апейка сказаў, што з курамі пакуль што пачакаць можна. Меканор намерыўся далікатна запярэчыць апейку, насарамаціць жанок за адсталасць, як грыбчыха, распаленая гамонкою, крыкнула. «А калі это будзе тое ўсё абагульненне? Кажа, як усё адно заўтра хочаце зрабіць?» «Ну, заўтра і зробім, а калі ж?» Меканор сказаў так, як гаворыць на неразумную заўвагу. Але грыбчыха не нібы толькі гэтага і чакала заўтра а як же вы пачнеце заўтра калі ўсе ў балоце калі гаспадарка ў сяле чорт ведае дзе э, не ехаць жа ў сяло кінуўшы ўсё тут падтрымаў жонку грыбок трэба пакуль пагода ухапіць яе неспадзявана згадзіўся з імі алёша што амаль увесь час маўчаў як там яно будзе далей бог ведае а вось пагоду трэба ухапіць дык што ж калгас адкласці алёша не глядзеў на меканора корпаў сукам чорную зямлю меканора шкіпеў ад такой здрады але алёша сказаў упарта ну няма калі цяпер пагоду хапіць трэба рабіць трэба дык я это можна лічыць і не адклад як бы хацеў прымірыцца грыбок ну згаварылізер разам будзем упісаліся не выпісуемся толькі што пара такая Ухапіць трэба, пакуль не позна. Трэба пакасіць, пажаць, ну як е па аднаму, Грыбчыха крыкнула гэта так, што ўсе пачулі: Хай хоць што, але не пераменіцца. А малаціць уже разам, асцярожна дапамог жонцы грыбок. Малаціць там, не гарвіць так, не гарыць нам. Дык так это значыць, зноў як аднаасобнікі Меканор не таіў абурэння, чуў за ўсім гэтым не так клопат пра пагоду, як хітрасць, кажучы па-ваеннаму манеўр пасядзець яшчэ і паглядзець, што будзе з усяго. Апейка заступіўся за яго, спакойна мірна стаў даводзіць, што адкладваць надоўга неразумна, што трэба новы будынак ладзіць хутчэй не адкладваючы, але ці ад таго, што гаварыў ён так нібы і сам не цвёрда верыў, што спяшацца трэба, ці то ад людской упартасці і яго вырашылі не слухацца. Можна памагці таму, каму вельмі трудна будзе, як бы павінаваць усе перад апейкамі Міканора Малёша але ўсё адно, што ў арцелі. Такі праўда, мабуць, абагульненне лепей зробім, калі ўсё сажнём. Разважліва ціха сказала Вольга, меканорова сястра, кеп з толкам, кеп зладзіць, усё як трэба, то ж не так проста знайсці тут, хто тых кароў ды курэй даглядаць будзе. А колькі ўсяго другога трэба зрабіць, калі людзям дыхнуць няма як і калгаса ўскім конем дзетачкі сена трэба будзе даваць уставіў зайчык які найбольш сачыў і не ведаў да каго лепш далучыцца ён гатоў быў далучыцца да меканора але баяўся каб не падумалі што ён шукае адну сваю выгаду меканор людзі кажуць праўду раптам проста і весела рассек вузел хоня або гульняць трэба калі палягчэй трохі з работай паспеем або гульніць Усё толькі пачынаецца. Да усе ўжо даўно пачалі у другіх сёлах, адказаў яму Меканор. Ну і ма, бачыш жа, мы ўжо тоже пачалі. Запішы ўсіх, што, значыць, уступілі ў калгас, што мы ўжо калгаснікі, што калгас пачаўся, адказаў яму Хоня. Дак ета ж як абман атрымліваецца. Ніякага абману няма. Мы ж дагаварыліся. Пастанавілі падпісацца можам і памагаць адзін аднаму будзем як усе адно калгаснікі пярэчыў яму хоня памагаць трэба не ўтрывала зайчыха Дык так будзем памагаць і сена касіць і жаць а малаціць будзем ужо і са ўсім разам разам пайшоў след ухвальнай і можна сказаць дружны гоман будзем усе разам у сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук